یک فتواهایی که فاضله ها میده از کجا فتواها رو میآورن خدا اینها رو هدایت بده علم نیست و جهالت بر علم حاکم هست چندین سال است این مسئله بین فاضله ها فاضله های بی سواد خیلی داره رواج میدن کل مصیبت ها رو همیشه بدعات رو در دین ملاها میآورن یک بدعت بزرگ شروع کردن سه کار میکنن یا امامت میکنن یه خانم امام میشه بقیه پشترش میستن یا این است که امامت نمیکنه خودش شروع میکنه با خوندن با آواز بلند و کسی دیگه هم گوش میکنه اون هم میخونه یا این است که از بیرون شروع کردن الان اونجا نشسته همون تسبیحات رو میخونه سبحان الله والحمد لله و اله الا الله اکبر یک دو سه چهار 15 تا شدن الله اکبر اینا رو میخونه خانم میره دنبالو این جایزه جایز نیست این جایز نیست این گناهه سر نماز باطله اول این است که خانم اینجا تشریف فرما هست و نشسته و تسبیحات رو میخونه اون یکی نیت گرفته داره نماز میخونه این تلقین از خارج نمازه از بیرون نماز کسی چیزی رو بگه نماز فاسد میکنه نماز اونها فاسد اگر اینجوری نمیکنن امامت میکنن در امامت اگر مرد امام باشه خانمها پشت سرش بیستن امامت نوافل جایز نیست در نفس ما امامت نداریم جماعت نداریم این نجایزه اگر امام خود خانم باشه گناه دیگر یک جماعت میتونه یکی هم در نوافل میکنه یکی خودش امامه یک گناه دیگر در انجام میده اینها ناجایزن صلاة تسبیح سواب داره نبی این صورت نبی این شکل هر شب بخونید اما داری گناه میکنید نماز شما فاسد چقدر اذیت شدن چقدر خانم رو اذیت کردن رفته منصفت برای اونها هست نمیپرسن سوال هم نمیکنن دارن با آب و تاب انتشار میدن هر جای مکتبی در محلی قرار داده قرار داره اونجا دیگه برای خیلی ها مشکل درست کرده با صلات تسبیح این جایز نیست صلات تسبیح هر کی میخونه خودش میخونه تنها بخونه مبارکش باشه این جماعت بخونن خانم امام باشه مرد امام باشه خانم بیرون بشینه کل صورت ها ناجایزن و این نماز گناهه چون نفل با جماعت ما غیر از تراویح سنت هست جماعت خونده نمیشن بسه